interna junezzo afero de sinteno. Non tempe generale furoras culto pri extera junezzo, cae maliunicado estas ofte considerata kiel signo de perdo de valoro, kiel io prescau hontinda cae cascinda. Cae eble ancau la vorto maljuna farigis prescau politike nekorekta kai ec ofenda. Anstatau maljunulo oni devas diri tri adjulo. Pensiulo estis anstatauita per senioro. Ču tiu vorto šanđo tamen ion solvas, kai vere donas alla homoi pli antaue nascigintai plian honoron cae respecton? Cae cial tiu fenomeno en tute ocasas? Ciuci eble ne estas postsequode troa materiismo, cae timo pro alvenanta morto, ciu estas comprenata ciel disfalo cae definitiva fino de la individuo? tiu grava temo eble tamen estu tereno por iu aparta articolo. Ci foie ni enpensigiu kiel oni ekkonas la vere junan homon disde la maljuna, sen depende de la fizika naskiĝdato. Kaj kiel ni povu malkovri kaj nutri nian internan junecon ancau vi certe iam rencontis geiunuloin, ciui estas psiche rigidai, pri nenio vere interesitai, sen energiai, cae quasau nur duon vivai. Cae male, homoin de alta agio, ciui malgrau corpai limigoi, plenas de espero cae entusiasmo, cae el sia sulca visagio el sunon, viglezon, cae bon humoron. Ofte oni perceptas tion el brilo de la oculoi, quiui ja estas fenestro alla animo. Kiel dio eblas? Char, krom la biologia agio, existas ancau tiel nomata iunezzo interna. Cai tiu ci interna iunezzo fontas e la principa VIVSINTENO DELA de la concerna homo. Ci manifestigas per interna flexeblezzo cai malfermezzo. Ciu iam dum iunagio ne por io entusiasmici kiu nur spirite duon vivas kai subigas al consuma vivo, tiu ne vivas vere, kai oni ne povas nomi tien personon juna, ec se li au si nur dec ociaras. Esti juna, ja relatas precipe al psika freshezzo kai vivemo ni ciui, ec de nascigio, nature, biologie, maliunigas. En tio estas la basa inter homa justezo. Cai ciu travivas sian maliunigiadon ali maniere. Iu gioias, che iam priadjas. La alia sian adjon prefere cascias ancau en citiu sfero gravas, che ni acceptu nian malionicadon, cae che cun multi ni ne nepre caducigiu, set plu crescu cae maturigiu kiel bona vino. La legio de la shangio estas la baza legio de la vivo cae homo en ciu agio povas en io shangigi. Iam ne exemple sebdec iaras, ni ne nepre povas cae devas agi cae conduti quasau ni estus tridec iarai. Tamen, ancau en tiuci agio, eblas sentisin interne iuna. Malferma al tio, kion la vivo ofertas. Interesigi pri la mondo, legi, kai lerni, volonte babile cum iu, char interesas nin la vivo de la homoi en nia circa uajo. Tium ci confidan malfermecon, indas conservi en ciu ajo. Ciel diris fine de sia vivo, Albert Schweitzer. Gis ciam via coro ne indifferentas al messagioi de bellezzo, gioio, curaggio cae grandezzo, vi iunas. Maliunigi signifas ancau curagi comenzati de nove. For iro al pensio signifas finon de la activa etapo de la vivo. Cai iom post ioman transiron a la vivo inter alie pli meditema. Maliunagio estas neniam nura fino de la antaua stato. Ciam temas ancau pri nova comenzo. Ciam estas io nova, cion eblas ecconi, cae travive, pri si mem, pri circauai homoi, cae pri mondo. Ne estas necesse nur nostalgia rememori pri la antaua laboro cae posteno. Malfermigas novai eblezoi, ec cadre de limigita sano, por mal malcovri au realigi ion interesan, por kio mi ne havis tempon. Cetere, esperantistoi nemal ofte apartenas tiu sfere al tiu feliculoi kai vifsadzuloi, kai tial inter ili estas multai homoi, kioi gis alta agio conservas rimarkindam mensan freshetzon kai optimismon. Entio, estas ancau grava valoro denia internazia lingvo por la mondo, cion ni povas substrecadi. La homo daure shangigiu, renovigiu, iunigiu, por ne ici dura. Tiel diris la ogdeciara Goethe. Iunigi ne ne presignifas alcutemici au simili al gejunuloi, sed constantae rememori pri la interna fonto de energio quio enni fluas. Tiunci internal spiriton ni bezonas havi pur resti vere vivantai. La procedo de maturicado ic havas en maliunaggio novan gravan aspekton. La pli agia homo pli bone conscias che lia au sia fisica vivo ne estas sen fina. Cai tial havas la taskon. Resti vere viva cis la lasta momento. Con plena conscio partopreni la vivon, kai esti interne malferma al cio, cio ciutage estas ofertata. Maturici en sia vivo kiel bona vino signifas farici plen cresca kai samtempe conservi animon de la infano. Infanezzo kai maliunezzo – do estas nenurai nurai polusoi au contraoi de vivo. Ambau viv etapoi esprimas diversain interligitain aspectoin de nia homezzo. Reste iu sense infano signifas vivi plene per estantezzo, scipovi miri pro miracloi de la vivo. Gioie permessi esti pridonazzata. Estis civola pri malcovro de la mondo, cae de siae capabloi. Interne en sia coro sentis sin parto de la oceano de unuezzo. Giusta contacto con nia interna infano kiel nomas cin ofte psikologoj, estas fonto denia inspiro, vivemo, kai cento de iuneco. Tamen, ne nur exterra vigletso valoras, ancaula arto malarapidigi, kai riposi, kai pasado al interna tranquilo, kai equilibro, estas grava laboro de la autuna viv etapo. Sentio ja et ne eblas renovicadis iain energifontoin. Ni ne ma tranquillijudo pri la kalendaro kai pri aritmetiko de nia ajo, ale derite, ni cijui estas sen ajae dioi cae di inoi. Maliunezzo estu por ni sinonimo de maturezzo cae plenezzo, firmezzo cae equilibro. Same ciel ni perceptas exemple la maliunan arbon. Et malgrau eventuala iom post ioma perdo de fizicae fortoi, ni povas en silento auscultati la vocion de nia ne maliunicianta animo, au de nia interna mi. Cae decidi esti por la mondo la spegulo de cia lumo.